kaip jau minėjau, Actekai ar Nihuatl kalba kalbantis indienai buvo gana naujais veikėjais e, Mezoamerikoje. Atkeliavo jie iš e, savo mistinės, e, mitinės protevinės atslano kalno. Na, atseit stiklinis tas kalnas, greičiausiai kažkur Šiaurės Amerikoje, kur, kur žiemos ir, ir kalnynai su sniegais, septynios e, acteko gentis patraukia iš vienos suolos ir žygiuoja, kol galų gale nesuranda e, gyvatę ant kaktuso lesantį erelį, na ir tai devų ženklas, kad ten turi jie įsikurti, jie, jie ir įsikuria. Neįvyksta tas e, acteko atvykimas 13 amžiaus pabaigoje, 14 pradžioje jie, aišku, kad atvyksta ne į tuščią vietą. Mezoamerikoje egzistavo Zapoteko, Olmeko, Montalbano, galų gale paskutinioji civilizacija iš tų didžiųjų e, Toltekų civilizacija. Bet jie atvyksta į tos, ant tos civilizacijos grvėsius, ten gyvena kitos gentis aukštesnio išsilavinimo ir išsivystymo nei actekai, bet tai ne Toltekai. Tai jau kažkas tokio negero įvyko, nu, civilizacija žlugusi. Na, Taltekų mm, civilizacija jį ar, arba pagrindinis miestas e, irgi toks pusiau mistinis e, Tulė, Tulės kultūra kartais vadinama, ji pasibaigė 12 amžiaus vidury, taip spėjama, kad 1156 metais Tulė žlunga galutinai ir jau ten m, mm, tam sieja amžiai prasideda, įvairios atklydusios gentis ir, ir tautos vadinami dažniausiai šiaurės, iš pusdikumų, čečmekai, e, jie apgyvendina mm, buvusios civilizacijos teritorijos teritorijas. Ir patys actekai e, ten netoli jų buvo mm, e, miestas likęs ir, ir dabar, čia, manau, matėte Saulės, e, Menulio piramidės, jie jau nieko bendro nežino, jie kalba, kad devai tos piramidės pastatė, na, jie tokie atvykę. Kokio lygio buvo actekai, kuomet jie atsikraustė, tai jie ten pelkynus, jiem paskiria vietą kaip kariniai tokie sąjungininkai vietinių indienų. Na, tuose pelkynuose jie ten viską valgo. Ir, ir vadlės, ir gyvatės, viskas jiem labai, labai gerai. Pasiunčia princesę, kad e, vestų vadas, tai jie tą princesę tiesiog e, odą nulupa į gabalus, su, suplėšo, galvoja, kad čia tokia kaip ir auka. Ir šiuo požiūriu, tai net ir visų indienų, na, tokio brutalumo fone actekai pralenkia visus. Tai, tai na ir negali sakyt, kad tai buvo civilizacija ar kultūra grista kažkokiu sadizmu giliu. Ne, jie gana humaniški sprendžiant iš, iš jų literatūros, iš, iš dainų, iš poezijos, bet e, visuomenė grista kanibalizmu. Visuomenė grista ritualai kankinimais, kraujo lėjimu, tiesiog nuolatinė, nu, na, ritualinė, o galų galia ir neritualinė žmogėdrystė. Ne, ne žmogėdra e, atstekų tarpe būti buvo faktiškai neįmanoma. Nori tu ar nenori. Reikalas tame, kad kiekvienas užaugęs pilnametystę sulaukęs. Actekas privalėjo dalyvauti karo žygiai ir pilnamečių pripažindavo tik tada, kai keturi paaugliai pagaudavo ir paukodavo vieną priešininko karį kai jį jau paukodavo, padalindavo į keturias e, dalis ir, ir tą kiekvieną savo ketvirtį pagal nuopelnus su savo šeimos nariais ir suvalgydavo. E, beje, ir, ir tuos ten e, aukodavo dievam kraują, na kartais odą, kar, kartais, na dažniausiai išpjaudavo širdį, sudegindavo, čia buvo pagrindinė auka, o kūnas tai likdavo. Tai ir, ir nemaža dalis kraujo surenkama ir tas kūnas atitekdavo tam, kuris paukojo. Tie aukojimai buvo kartais milžiniški, tūkstančius žmonių į ypač ten, sakykime, piramidę šventinant, ar kažkokias ypatingas šventes švenčiant. Na, šiaip vyko tiesiog va, kaip nesibaigantis e, konvejeris. Ta žiaurumas ir ta žmonių aukojimas galų gale atstekus ir pražudė. Na, kaip, je, jų, jeigu jų valstybės funkcionavimui, religijos funkcionavimui reikia nuolatos uh, uh, aukų, Ir dar bjauriausia, negali ten aukoti kažkokį invalidą, berankį, bekojį. Ne, turi aukoti patį tą, kuris karė, saugusi. Babutės visokiausios netinka. Na nu tai kaip tą tokį neužsiauginsi, nesurasi pakeliai. Turi kariauti. Ir tu kariauti turi pastoviai, kiekvienais metais. Kiekvienais metais jauna karta užauga. Ir tie turi savo tą pilnametystę įrodyti. Tie, kuriem gerai sekdavosi e, kariauti, dabar, kad bijau pameluoti, man regis septynis reikėdavo be laisvės e, karo žygio metu pagauti ir tada tave priimdavo į, į karius profesionalus, į erelio arba į jaguaro ordiną. Na, valstybė išlaikydavo tokius karius. Kiti galėdavo užsiimti savais reikalais ir taip pas actekus buvo žiniai, kurie karuose nedalyvaudavo. Tiesa, jie kitose tokiuose ritualuose dalyvaudavo, kad ten jokie karo mm, siaubai mm, nesusilygins. Mm, buvo biurokratija, kaip ispanus nustebino, kad labiau išvystyta negu Ispanijoje. Daugiau visokių valdininkų ir, ir daugiau visokių raštininkų, pareigybė įvairiausia. Buvo pirklių luomas formavosi, buvo matininkai, na, bet dauguma vis tiek buvo tokie va, jų pagrindiniam e, trys miestai buvo, bet didžiausias e, Tenochtitlanas, e, ežero salose, saklumose įsikūręs. Na, tokie laisvi gyventojai vergovės ar baudžiavos buvo nedideli tik tai elementai ir lietė jie daugiau e, gretutinės gentis, kurias actekai tiesą pasakius terorizavo. Užkariavimas beveik visais atvejais reikšdavo duoklių mokėjimą, bet dar ir duoklių žmonėmis, kas e, be abejo jokiem tiem, kurios užkariaudavo, nepatikdavo. Perimti tą e, actekų kalbą, raštą, kultūrą buvo įmanoma, bet tapti actekų faktiškai na, šansų nebuvo. Na nu, taip ir gavosi, kad valstybė didelė, ji kaip ir galinga tokia, e, bet e, vidinio tvirtumo jai gerokai, gerokai mm, trūko. Mano minėtam, e, minėtoj Tūloj mm, kažkada gyveno kecalko atlis arba ta plunksnuota gyvatė. Na, ke, ke, kecal tai paukščiukas toksai žalsvas skraidantis su ilga uodega ir iš tiesų, kai skrenda, vingiuoja tą uodegą, gal į gyvatę ir panašus, bet e, šiuo atveju gal ne, ne, ne taip svarbu. E, kecalko atlis buvo rimtas e, Toltekų kultūrinis herojus ir greičiausiai istorinė asmenybė. Net metus susigalvoja istorikai, kad, kad 967-87 gyvenęs. Na, palikim tai istorikų sąžiniai. Jis tas Kecalko atlis ar kitokiais panašiais pavadinimais buvo žinomas ne tik actekam, bet, bet ir visoje Mezoamerikoje. Na, ką jis čia tokio nuveikė? Humanistas buvo, žmonių aukas e, panaikinti. Uh, norėjo bendrai toksai už, už viską, kas gero, už, už, už grožį, už poeziją. Bet blogas jo priešininkas, rūkstantis veidrodis, na, rūkstantis veidrodis, tai čia gyvsidabrio veidrodis, gyvsidabris garuoja. Jisai užbūrė, apnuodėjo, na, žodžiu, kad alkoatlis prisigėrė ir, ir pasielgė kažkaip negerai, tarsi seserį išprievartavo, tarsi ką, išpirkdamas savo tokį nusižengimą, jisai ar nusižudė, ar nus, susidegino, ar e, lipo į plaustą ir išplaukė. Bet išplaukdamas jisai pažadėjo, kad dar grįš. Ir net pasakė, e, kokią kalendorinio e, ciklo dieną, kokį mėnesį ir, ir, ir, ir taip toliau. Tiesa, dar ir, ir piešė tą Ketsalko atlį, aišku, įvairiai jį piešė, devintoj skaidrai galite pas, pas, pasižiūrėti. Bet šiaip jau jis buvo suvokiamas, kad turi būti aš šviesaplaukis, su, su barzda, šviesos akis, rusvi plaukai. Ir galit tikėti, galit netikėti, bet kai pasirodo ispanai, jie kaip tik pataikė patys to nežinodami, e, pataikė į tą kalendorinę ciklo datą, kuomet Ketsalko atlis turėjo sugrįžti. Ir iš pradžių Korteso ispanus actekai bando sutikti e, kaip e, dievybės, tiksliau atsiunčia dviejų dievų rūbus ir žiūri, kuriuos pasirinks. Na, Kortesas ne vienų nepasirinko, tuo dar labiau supainiodamas mm, atstekus. E, tiesą sakant, e, kasgi tas Kortesas? Kortesas e, tai visų paprasčiausias jisai šnekant toks ne visai nusimokęs studentas. Teisę studijavo universitete ir bestudijuodamas kažkaip iškrito iš balkono ir čia būtų nieko, ten tiesa koją liktai susilaužė, bet, bet bjauriau buvo, kad iškrito iš ištekėjusios damos balkono naktį. O žinote, tai Ispanija tokių dalykų nemėgsta ir ten jau taip išėjo, kad galėjo ir papjauti netyčia. Ir niekas labai ne, neverktų. Mm, Kortesui teko bėgti iš Ispanijos skubiai ir greitai, ir, ir kur jam bėgti, pas tolimą giminaitį į Kubą. O Kuboje buvo gubernatorių Diego Velaskesas toksai, nepainiokit su garsu dailininku Ispanu, čia kitas asmuo, kuris jį priėmė, tapo Kortesas jo sekretoriumi. Dalyvavo Kubos mm, dienų pribaigime, tapo tokiu pasiturinčiu dvarininku, galų gale e, vedė Velaskesas Laskaso e, susigiminiavo su Kubos e, gubernatorium. Bet ramiai jam nesisėdėjo ir jisai e, nusprendė surenkti žvalgomąją tokią pusiau prekybinę, pusiau kariaujamą ekspediciją į ieškant naujų žemių. Velaskas e, pats Kortesas pinigų tam neturėjo, tai finansai buvo iš gubernatoriaus ir besirošiant žygį kažkaip kilo rimtų įtarimų Velaskasui, kad ar nebus jisai čia savo pinigus į jūrą išmetęs, e, nes e, nuplauks, užims ar ką nors gražins atgal. Pabandė net, net ir suimti, nepavyko, pats pruko su visais laivais ir samdytais kareiviais. E, na, teisės požiūriu, Kortesas, e, bent jau Velaskeso buvo paskelbtas maištininku ir vagim, ir e, imta renkti ekspediciją, kurį turėjo Kortesą pagauti ir gražinti atgal, arba vietoje nukirsti galų. Na, atsidūrė, atplaukė prie Majo gyvenamos teritorijų iš pradžių, ten keliuose miestuose apsilankė ir ten jam pavyko, jis rado anksčiau sudužusios ekspedicijos vieną ispaną ir dar pavyko, jam padovanojo tokią mm, malinčią vadinamą. Malinčia buvo actekų pak, valstybės pakraščio aristokratė, bet ją pavergė, ji buvo vergė ir atseka ją pardavė į vergovę į Majų miestus. Na tai žinote, ją padovanojo ir jinai tapo čia tuo tokiu kolaborantu iš pašaukimo. Jį kalbas mokėjo vietinės ir, ir Kortesui palengvino nepaprastai ir komunikavimą, ir užkariavimą, ir patį supratimą, ką, ką reikia daryti ir, ir kur daryti. Kortesas e, Veracruzo, ten dabar garsus kurortas Adamkus mėgdavo lankytis, e, viet, na, vietoje. Įkuria tenai uostą ir nedidelę tvirtovę ir demonstratyviai čia antikos prisiskaitęs veikėjus sudegina visus savo laivus, kad niekas vilčių neturėtų grįžti. E, tada pasileidžia į žemyno gilumą, save pateikdamas atsekam e, kaip e, imperatoriaus Karolio penktojo pasiuntinį. Jis nebuvo jokių pasiuntinių, niekas ten, ten, ten net sapnuose nesapnavo, kad toks pasiuntinys atsirado. Actekus tuo metu valdė Montesuma antrasis. Na, tie actekų valdytojai jie buvo tokie greičiau, net, net pats jų, jų terminas e, buvo kaip spykeriai tokie. Jie renkami buvo. Renkami iš aristokratijos, iš valdančios giminių, iš e, klano galima sakyti. Na ir, ir tai nebuvo monarchai tiesioginė prasme. Trūko ko gero ir tokio monarchistinio kvailumo, abejojantis pranašiškos ten kometos rodėsi jam, visokie blog, blogi ženklai, na, galų gale išgirdo, kad plaukiantis laivai jūrai pasirodė ir išlipo kažkas panašaus į Kecalko atlį ir dar šneka ten keista šnekas, kad žmonių neaukoti, kryžiaus garbinti ir, ir taip toliau. Montesuma užuot mobilizavęs kariuomenę ir, ir kažkaip ten bandė susiaiškinti, kas čia tokie, nusprendė, kad reikia leisti įžengti kuo giliau į jo valdas, na, o tada jau žiūrėti Mm, pakeliui kelis kartus bandė mm, na, tiesiogiai, netiesiogiai arba įvairūs sąjungininkai bandė užpulti ispanus, baigėsi viskas uh, užpolikam labai blogai. Uh, ispanai turėjo geresnę uh, žvalgybą ir, ir tiesą sakant kovėsi geriau. Na, galit pažvelgti į skaidrę, kurioje mm, daugiau mažiau Actekų valdos, šeštoji skaidrėje kairėje pačioj. Ten buvo keletos, na, baltai pažymėtos teritorijos. Jos iš tiesų buvo Actekų tokie mm, palikti medžiot, medžioklės plotai. Ten vykdavo vadinamas e, kasmet e, gėlių karai vadinami. Na, jau minėjau, karo be laisvių medžioklė ir gaudimas. Vienas iš tokių buvo Tlaškala. Ir Kortesas, e, e, vykdamas iš Verakruzo, jis labai gudriai keliavo per tokias visokias vietovės, ieškodamas savo sąjungininkų. Visur atvykęs iš lėto, galima sakyti, likviduodavo e, lojalumą mm, actekų valstybei pademonstruodamas karinį pranašumą. E, Tlaškalui tai net nepatikėjo, kad jisai čia kažkoks potencialus sąjungininkas mūšį surengė. Tik tai po to, kai parodė, kad, kad negali, pamatė, negali ispanų niekaip įveikti, pagalvojo, kad gal čia ne eilinė actekų šunybė, gal tikrai kažkas rimto. Na ir taip, į mm, Tenochtitlaną atvyksta uh, at, uh, apsišaukęs pasiuntinys, bet jau ne tik kaip apsišaukęs pasiuntinys. Pakeliu jisai, sakykim, aplanko ir vulkanus, sieros randa parako išteklius, nes reikės, reikės daug parako. Uh, susižino pakankamai informacijos, kad galėtų e, vesti darybas ir galų galę sudaro tas visokias šventas ir nešventas sąjungas e, su vietos indėnais. Jis yra žygioja, ten 20 tūkstančių berots iš Tlaškalos kareivių paskui save atsiveda. Nu, na, taip, toksai įdomus pasiuntinys. Susitinka su Montesuma, pradeda tarsi kažką panašaus į darybas 19 e, metų lapkričio 8 dieną ir staiga Kortesas mm, sužino, kad jo paliktas Verakruze ispanus bandė užpulti actekai. Jisai darybos su Montesumo metu, nu, galima sakyti, nei iš jo, nei iš to, pareiškia, kad štai pasiuntinio asmuo ir pasiuntinybė yra neliečiama, kažkas bandė užpulti nužudyti, tai yra nusikaltimas prieš imperatorių, dėl to jis laikinai, laikinai sulaiko Montesumą antrąjį, kol bus įsiaiškinta, taip sakant, kas ten kur vyksta laikinai tai laikinai, bet gavosi, kad e, valdovas e, tapo įkaitu. Ir remiantis e, tuo, ispanai per Montesumą antrąjį ėmė valdyti Actekų valstybę. Na, taip, ir Actekam, ir vėliau Pisaras uh, Inkam aiškino, kogi jie nori. Na, paprastą tokį paaiškinimą turėjo, kad visi europiečiai serga lyga, širdis labai silpna, skauda ir širdis gali išgydyti tik tai auksas. Na, teisus ko gero buvo, sergamės visi tą lygą ir, ir nėra tokios baisesnės karštinės kaip auksas. Ten žmonės iš bado numiršta, be kasdami negalėdami mesti. Čia... Na, tik to aukso ieškojimo nuotekius ne šitoj paskaitoj reiktų čia man savo ir, ir kitus pasakoti, bet e, taip jau nutiko, kad e, ispanai tokio va išpolio terori, teroristinio iš esmės dėka pasidaro e, didelės valstybės na, valdytojais žada Montesumai, kad išsiaiškins viską, kada nors paleis, bet kuo toliau, tuo labiau tampa aišku, kad nieko jie neįsiaiškins ir, ir nieko nepaleis. Sunku pa pasakyti, kuo ten viskas baigės būtų, bet išgirdo, išgirdo Kortesas, kad išsilaipino pakrantėje Velaskeso siūsta baudžiamoji ekspedicija. 2000 ispanų kareivių ir jie žygiuoja, taip sakant, <clears throat> susitikti su Kortesu. Nebebuvo ką daryti, e, palikęs nedidelę įgulą, e, Kortesas nuvyko prieš e, tuos baudėjus, sakykim taip. Susitikėjimas su jais buvo įspūdingas. Suvaidino mūšį, tiesiog papasakojo, kaip ypatingai praturtėjo Korteso kareiviai ir tie pasiūsti porą tūkstančių nusprendė, kad o ne geriau jam būtų ne prieš Korteso, o su Kortesu susidėti ir susidėjo. Mm, grįžo sustiprėjęs, bet kol, kol vyko šitie tokie pseudofarsai, mm, ten Ačtitlane prasidėjo šventės, religinės buvo, ten palikta Ispanų įgulą, pradėjo vaikyti žmonių aukotojus. Ar, na, žodžiu, ar sukilimas, organizuotas, neorganizuotas, bet prasidėjo. E, Kortesas grįžo, ir e, pamatė, kad net ir su tais naujais ispanų daliniais jie yra apsupti milžinišką miestą ir šansų yra gana nedaug. E, bandė panaudoti Montesumą antrąjį, kad nuraminti minę, apmėtė jį akmenim. Vėliau kas nutiko Montesumai neaišku, ar, ar jį... Žodžiu, jisai žuvo. E, Ispanai sakė, ei, taip iš nevilties, taip viskuo nusivylė, kad numirė. Greičiausiai pasmaugė ir, ir, ir uždusino pagalbę, visai ten kalbėjo. Bet uh, ispanam uh, pasidarė aišku, kad reikia bėgti ir jie išbėgo. Ten, uh, ten nočia tryštė pasitraukimas iš ten nočtitlano buvo gana mm, liūdnu dalyku mm, vos ne pusė ispanų žuvo, bet actekai nesitikėjo tokios naktinio išpolio, jo labiau, kad reikėjo trauktis per pylimus, tie pylimai perkasti, tai juos už, už pilinėti ar, ar forsuoti kaip nors, šokinėti. Na, žuvo daug, atrodė, kad viskas baigta ir reikia bėgti kuo, kuo greičiau iš e, Meksiko, kol mm, iš Meksikos kol actekai nesurinko visos kariuomenės ir, ir nepradėjo tikrą medžioklę. Uh, Na, dauguma taip ir pasielgtų, bet ne Kortesas, tai turbūt šituo jisai sublizgėjo. Ne, ja, jisai apsisuko ir grįžo atgal. Grįžo atgal, atsitempęs, e, išardytas e, nedidelis laivus, nes ežerė reiks kariauti. Ir atsivedė su savim, nei daug, nei mažai, Na tai pas jį ten geriausiu atveju buvo likę, na gal ten e, apie 1500 ir, e, e, atsiprašau, ne 1500, nu, <clears throat> tiesiog ko, ko gero, mm, na 600 karių ispanų. Bet iš paskos ir greitai sužygiavo, atžygiavo jo sąjungininkai. Apie 200 tūkstančių tlaškalos indėnų. Tai va visa ta graži armija ir pradėjo labai ilgai trukusi uh, e, <clears throat> Tenochtitlano šturmą. Viskas vyko taip sunkiai, kad ten kitos išeities jie nematė ir neturėjo tiesiog imti namą po namo, juos greuti, lyginti, lyginti, lyginti ir taip iš Lietuvą greunant ir, ir sunaikinant miestą jį, jį užimti. Na, net ir užėmus vargu, ar jau čia taip didelė laimė nutiktų, uh, Mm, Portugalam, jeigu ne vienas bet. Toj baudžiamoji ekspedicijai, su kuria, kurią perpirko Kortesas, buvo atžygiavęs vienas e, juodaodis e, vergas, kuris sirgo, spėkite kuo, teisingai vėjaropiais. Ir vėjaropiai atkeliavo į Tenochtitlaną. Priešintis nebeliko kam tas santykis, kad, kad 80 procentų užsikrėtusių numiršta, pasitvirtino. Karas, badas, na dar, dar, dar ir vėjaropiai. Tiesa, tie puikieji Korteso sąjungininkai, tai jie žmogėdros irgi, jie lavono veltui neišmesdavo. Jie, jam atskiro tiekimo maisto kaip ir nelabai reikėjo, atstekų užteko. Bet žodžiu, mm, viskas baigėsi grandioziniu ten atsitlalo žlugimu. Paskutinį valdovą Kvautamoką pagavo, paėmė į nelaisvę. Tiesa, per jį valdyti jau nesirašė, ten Atšitlaną sunaikinus, toj vietoj imtas statyti e, ispaniškas Mechiko miestas, kurį ir pastatė ir dabar jisai stovi. E, tiesa, ispanai na, garsų žmonės savo švara ir tvarkingumu. Užteršė tą ežerą, užvertė šiukšlėm per šimtą metų, nebeliko ežero. Na ir dabar ten tas Mechiko, tai slėnis aukštikalnėse mm, baisiausiai užterštas, man regis, iš visų sostinių, bent jau oro taršos požiūrių. Pirmoji vietoje, na ir šiaip, mm, įspūdinga, kaip sakant, vieta. Tik tai tiek, kad su actekais turi gana taip nedaug ką bendro. Gautamoka vėliau žygiuojant e, malšinti kitus konkistadorus e, eilinį kartą Panamai kažkur sukilusius, e, vedėsi su, su savim Kortesas ir apkaltino jį, kad jis bandė pabėgti, 1525 metais jį pakorė. Tuo galima sakyti pasibaigė mm, Actekų valdančioji dinastija. Pasibaigė tai pasibaigė, bet jį neišmirė, jį išliko. Čia aš nežinau, kaip ten baigėsi, 20 amžiaus pabaigoje buvo išlindęs e, Montesumas kažkoks palikonis ir padavė mm, Meksikos Respubliką į teismą, kad atiduotų, kompensuotų visus ten, ten jo nuostolius. E, suma tai gal tokia ir neipatinga, užsimanė ten 15 ar kiek milijardų mm, JAV dolerių. Na, Meksik viskas, Respublika šiais laikais kaip ir nieko dėta dėl Korteso. Į Ispanijos karalystę kreiptųsi. Na, nežinau, liktai nelaimėjo tos bylos ir, ir matyti ir, ir gerai, kad nelaimėjo. Bet norėjau pasakyti vieną. Ispanai net ir tų priešų mm, actekų aristokratų nesistengia išnaikinti iki paskutinio. Jie kitą užduotį savo buvo išsikėlę, atversti katalikybę ir padaryti savo sąjungininkais. Tai faktiškai ir nu, nutiko. Montesumas palikuonis e, buvo nugabenti ir patys nu, nu, nuvyko į Ispaniją, ten tapo Ispanijos grandais, kažkokiais ten eiliniais markizais, gyveno ilgai ilgai ir, ir, ir pasiturinčiai, ir iki šiol, man regis, niekaip jie neišmirė. Bet, bet valstybė, valstybė žlugo, jos vietoj buvo įkurta mm, naujosios e, Kastilijos vicekaralystė, karalystė E, iš 16 milijonų actekų gyvenusių konkistos pradžioje e, liko 2,6 milijono, kai užkariavimas pasibaigė. Taip nemaža dalis žuvo, buvo žudyti, bet dar daugiau šienavo užneštos įvairiausios mm, lygos. Kiekgi prisigrobė Kortesas? Na, dabartiniais pinigais, atvirai pasakius, netiek, netiek ir daug. Čia 20 amžiaus 7 dešimtmetį skaičiavo, išėjo, kad jo grobis buvo apie 6 e, e, su pusė, mm, apytikrai 6,5 e, milijono JAV dolerių, na tai vertinus infliaciją, na, grubiai tariant, vienas nužudytas actekas atnešė, ar, ar nužudytas, ar nuo lygų miręs ar, ar dar kaip nors nusibaigęs actekas atnešė Kortesui po vieną šio laikinio Junktinių Amerikos valstijų dolerį. Šiaip sau, šiaip sau. Bet vis tik Kortesas ta, ta, tapo milijonierium, uh, kad labai ten nekiltų minčių tapti karaliumi, jį gražiai iš, viliojo, išviliojo į Ispaniją, Ispanijoje gražiai pasodino į kalėjimą, na, po kurio laiko paleido, pasikartojo Kolumbo tiesiog istoriją, bet e, Ispanijoje ypatingo vaidmens jis, jis ten jau Karolio penktojo aplinkoje nevaidino, dalyvavo kare e, prieš Tuniso invaziją, trys laivus savo lėšom pasiuntęs buvo, nuskendo tie laivai. O šiaip gal, gal ten tik tuo ir, ir garsus, sus, e, kad, kad, kad e, namą pasistatė ir, ir, ir buvo sidabriniam plokšteliam fasadas papuoštas. Na, sidabrinis namas, kitaip nepasakyt, nepasakyt. E, užkariavimas, kaip minėjau, buvo greitas, gana mm, brutalus, bet actekai niekur neišnyko. Patul kalba dabar yra oficiali e, Meksikos Respublikos viena iš oficialių kalbų. Ten prifantazavę jie, kad kiekvienas valdininkas turi išmokti, išmokti, ne velnio jie to neišmoksta ir, ir niekada neišmoks, bet bent jau įstatymų tokių gražių yra, yra parašę. E, e, Žinia apie didelį laimėjimą naujos tiesiog imperijos ar karalystės užkariavimą atnešęs karaliui penktajam e, žmogus Francisco Montejo 1526 metais surengė kitą žygį. Eilės Kortesas, e, kad tą Francisko de Montejo pasiuntė pas Karolį V. Jisai žinia tai pranešė, gavo atleidimą dėl visų apsišaukimų, viskas gerai, e, e, karaliaus grobio dalį atvežė, irgi, taip sakant, neblogai. Bet kaip toks puikus pasiuntinys iš Karolio V, jis savo asmeniškai paprašė smulkmenus. Tiesiog, tiesiog, privilegijas tik jam vienam leisti užkariauti Jukatano pusėsalį. Kitaip tariant, Majų miestų valstybių teritoriją. Na, karalius V, karalius V ir įsivaizduodamas, kur, kur ten tas Jukatanas yra, tokią privilegiją davė. 1526 metais, metais Francisco de Montejo tą žygį į Jukataną surengė. E, Majai taip pat dėja gyveno savo negražiausias dienas. E, centralizuotos valstybės seniausiai nebebuvo miestai, atskiri valstybės, tokias vieni su kitais kovojantis, vėl tas pats kaip, kaip su, su, su Tulės kultūra, Toltekų 9-11 amžiai kažkokia grandiozinė katastrofa įvyko. Ar klimato permainos, ar sausros, ar dar kas, ir, bet civilizacija, na, nežlugo, bet tiesiog na, stagnavo, pavadinkim taip gražiai. Actekai nebuvo tokie žvėrės, kaip, e, atsiprašau, majai nebuvo tokie žvėrės kaip actekai, daugiau jie e, žmonės aukoja, bet aukos daugiau turėjo būti savanoriškos ir vertino savo kančias. Tiesa, aukoja ir, ir, ir belaisvės, kaip e, Bonampako freskose matosi, ten, ten nukankinimo vaizdai 23 mm, skaidriai. Daugiau, daugiau Jukatane bėdos buvo ne nuo priešo, nuo, nuo, nuo klimato sąlygų. Tengi ir pats žodis uraganas atsiradęs, nes audros dievas duoda, taip sakant, linksmybę. Tenai seismiškai aktyvu, žemės drebėjimai pastovus ir tokie baisus, kad, kad gali bet ką sugriauti. E, pagaliau pusė Jukatano nėra jokių nei upių, nei upelių, nei šaltinių nėra. Kiek prilyja, tiek vandens ir yra. Na tai galite įsivaizduoti, kas nutinka, kai nepalyja. E, tiek actekai, beje, ir majai, jie turėjo vieną nelaimę, tai yra monokultūra, tai yra kukurūzus. Su kukurūzais yra viena problema. Jie išal, nualina ir išalina dirvą. Ten labai tokių keistų ciklų jie, mm, jie auga, bet e, taip. Na, džiunglės iškirta, išdegina, ir, ir tada e, vieną prie keturiolikos gauni. Pirmais metais, vėliau truputį sumažėja, e, antrais, trečiais, ketvirtais kažkodėl vėl šuolis derliaus. Nu, o penktais, šeštais metais gali sėti, gali nesėti, nei vėl nes ten neauga. Arba turi sėti su milžinišku mm, trašų kiekiu, kaip kad, sakykime, Na, žinot, ten tą padėkos dienos, mito, dienos mitologiją, kaip indienai piligrimus uh, Mm, amerikiečius būsimus, pamokino, kaip ten ką, tai ką jie ten pamokino, pamokino, kad sodini mm, kukurūzo sėklą, tai įdedi lašišą į gerklę ir visą tą žuvį užkasa. Tiek trašų reikia, kad užauktų vienas, vienas stiebas. Tai su tais kukurūzais ir gaudavosi tokie keisti civilizaciniai ciklai. Prisėja, iškerta džiunglės, užauga, miestai klesti, plečiasi, kerta džiunglės, galų gale džiunglės baigėsi ir, ir staiga paaiškėja, kad yra daug žmonių, džiunglių nėra, nėra ką kirsti, o kukurūzai neauga. Ir gali tu ten daryti, ką nori, jie vis tiek neauga. Arba auga labai mažai, kiek pasėjai, tiek, tiek nupjovi. Na ir ką tada darai? Tada darai, eini žudyti kaimynus kad laisvos žemės gauti. Arba kaimynai ateina tave žudyti. Ir berots, kad sumanys tokių civilizacinių krizių, va tų kukurūzinių tokių krizių, ten yra nutikę porą kartų. Nes kažkas ten šeštam, penktam amžiui irgi beje su klimato atšalimu, tai galimas daiktas susiję. Na ir, ir, ir kažkas va devintam, dešimtam nutiko. Demontecho jisai e, iš pradžių gana sėkmingai užkariauja Majus, tiesiog miestą po miesto, bet e, greitai ispanai įkyrėjo ir 1533 metais sukėlė grandiozinį sukilimą, e, privertė ispanus tiesiog pabėgti. Nepykanta buvo tokia milžiniška, kad net medžius išrovė, kokius tik tai ispanai buvo pasodinę. Na, bet viskas irgi baigėsi galų gale Po tri, trijų grandiozinių ekspedicijų 1542-6 metais dalį Majų miesto priviliojusi savo pusę, kurstant gentis prieš gentis, ispanam pavyko užimti uh, e, Jukataną pavyko užimti ir vesti savo tvarką. Bet paskutinis e, Majo neužkariautas miestas, kuris taip ir kariavo, krito tik 1699 metais. Na, čia na, įspūdinga. Tai tiesą sakant, kas jau čia Šekspyras šimtą metų, Newtono, Petras Pirmas Rusijai. Na, o čia tai, tokia petenica paskutinio Majo karalystė buvo ispanų užimta. Majų ir, ir, ir actekų užkariavimas, jisai taip atidavė galų gale į ispanų rankas visą Mesoameriką ir atidavė gana, gana rimtai. Prasidėjo masinis, na, to, kas vėliau vardinti kaip kolumbiniai mainai. Nes Amerikoje nei šiaurės, nei pietų nebuvo, sakykime, bičių, Na, čia gal ne, ne, ne didžiausia bėda. Tokių europinių naminių bičių nebuvo. E, nebuvo karvių, nebuvo arklių. Tiesą sakant, arkliai kažkada buvo, bet, bet jie tokie skanus buvo, kad juos visus po ledynmečio išmedžiojo ir, ir, ir suvalgė. E, kitaip pasakyti, kad išnyko kaip mamutai, na, neišeina. Arklys ne mamutas, jie puikiai gali gyventi e, daugiau mažiau stepių zonoje. Amerikoje neišgyveno, išnyko matyt, kad per lengvai buvo sumedžiojami. E, Karvių nebuvo, tiesą sakant, dauguma indienų pieno ir netoleruoja, tai vėlgi e, nebuvo darbinių gyvų, gyvūnų, na kiek gali daržą su kauptuku apdirbti, tiek, tiek, tiek apdirbi. E, tikra bėda buvo tai, kad nebuvo net ir tokio na, keisto padaro kaip sliekai, europiečiai atsivežė. O tai reiškia, kad nukrenta lapai ir, ir jie labai lietai supūna, užteršia žemę. Na, indienai dėl to naudodavo išdeginimą. Tiesiog kiekvieną pavasarį ar rudenį padegdavo. Nu, kontroliuojama tokį deginimą, kad išdegtų tie seni lapai ir, ir galėtų ten kas nors aukti ar, ar ką nors pasėti. E, bulvės Pietų Amerikoje buvo, kukurūzai buvo, bet Centrinė Amerikoje bulvės kažkodėl neaugino. Per menki kontaktai buvo, nemokėjo ir nenorėjo jų, jų perimti. Rėmėsi vis tais pačiais kukurūzais, kurių tiesą sakant europiečiai nelabai ir valgyt galėjo. Kukurūzai ploštinga kultūra, ten reikėdavo kalkių mišinį mirkyti, nes jeigu va taip tik tai kaip kviečius malti miltus ir, ir valgyti, tai baigdavosi viduriavimu ir, ir kartais nusilpimu ir, ir mirtimis. Bet vis tiek, pomidorai, taip, be jokios abejonės, e, gana greitai dar Kuboje aptiko tabakas, kad yra, o, kaip gerai, labai sveikas dalykas, plauki, įtraukia į plaučius ir, ir apsivalo visas organizmas. Gydytojai rekomendavo ir, ir, ir savo, ir vaikam duoti. Mm, labai puikus išradimas. Tiesa įtartina buvo, kad velnės ten su to dūmais ir ugnimą ir tik tai ne, ne, ne šetono išmislas, bet gerai pagalvojus, savo šviesiausi protai pasakė, kad ne, Visk, viskas gerai. E, pomidorai be abejo. Na ir turbūt labai labai reikšmingas, tai mm, na, dabar gal keistai skambės, bet e, nu, kakavos pupelės ir, ir, ir šokoladas. 17 ir ypač 18 amžiuje Europoje dvi revoliucijos, tai viena šokolado revoliucija, kita kavos revoliucija. Tiesą sakant, tas varžybas tarp kakavos ir, ir, ir kavos nu, nugalėjo kava visgi ilgalaikiai perspektyvoje, bet na, nežinau, nežinau, pažiūrėkite, kiek visur šokolado kiekvienoj parduotuvėj, saldainėse, glazūra ir, ir kur tik tai to neaptiksime. Tai taip, europinė virtuvė ir gastronominės galimybės prasiplėtė plačiai. Iš kitos pusės atkeliavo europiniai, ypač naminiai gyvūnai, kurių, kurių Amerikoje nebuvo. Kad ir tos pačios keulės, ten visokios oškos, savės, karvės ir, ir, ir, ir, ir taip toliau. Pasikeitėme, kaip minėjau, ir lygomis. Tai gerai, majai taip pat niekur neišnyko jų demografinis nuosmukis buvo irgi toks skaudus ir įspūdingas. Iš 15 milijonų, kurių buvo e, prieš pasirodant Ispanam, liko 4 apytikrai 5 milijonai. Dabar jau ten e, keturiose valstybėse išsimėtė, džiunglėse pakankamai sėkmingai gyvena, turistus mėgsta, narkotikus augina, vartoja ir, kaip sakant, patys valgo ir kitiem duoda šiuo požiūriu. Mm, taip europiečiai dar susirado vieną atrakciją, tai Amerikos narkotikus. Tiesa, įsilinksmino su jais tik tai 19 amžiaus vidury. Iki tol tai daugiau žiūrėjo kaip į indienų nesusipratimą ir tamsumo rezultatą, negu kaip į kažkokį visuomenę greunantį ir, ir atvirkščiai visuomenę sukuriantį e, reiškinį. Neužilgo ir tikrai ilgo ir tikrai neužilgo atėjo metas ir Inkų imperijai. E, kad tai yra kažkokia šalis birų, ispanams sakė, Panamos teritorija, indienai taip ten plaukėdavo plaustais dideliais, prekiavo, bet tiesioginio kontakto neturėjo. Na, o kasgi buvo per tą birų? Tai Kečuo indėnų tautybė irgi beje Kečuo niekur ne, neišnykė, puikiai savo gyvena, na, klesti, neklesti, bet Peru pakankamai jų yra. Ramus tokie indėnai, kokos lapų pa, pa, pažiaumojantis, kokos lapų arbatos pageriantis ir bendrai kokos fanai. Ten aukštikalnės, tai, tai tas kokos vartojimas kažkaip lengviau kalnų lygą įveikti padeda. Na, bent jau jie taip visiems turistam aiškina. Palikim tai jūsų sąžinį. Tai jau su actekais ir majais buvo šiaip savo tokie truputį barbariškos civilizacijos. Tai inkai jų požiūrių buvo iš viso vos vos ką tik atsiradę. 15 amžiaus vidury tik tai susikūrė net ne, ne, ne, ne inkų imperija, tos imperijos užuomasgus na pirmasis e, tai ten tas mitologinis pasakojimas Titikakos ežero Saulės saloj, e, ar ten pirma motina, ar pirma e, inkų pora, ar, ar dvylika, bet žodžiu, pirmieji ten inkai pasirodė jie pasirodė ir, ir jie buvo skirti e, valdyti pasaulį, nes jie atnešė visą civilizaciją. Na tai čia aišku, kad tinku tokia versija. Jų užkariautų indienų versija buvo kitokia, kad gyveno kažkokia ragana, kurį tai ištvirkavo su visais praeiviais, susilaukė nešvankaus kažkokio sunaus ir tą sūnų slapta paskelbė, kad jis šiuo metu iš dangaus nusileidęs. Na, kurį versiją tikresnė dabar jau neįsiaiškinsim. E, ir galų gale tos ištakos netaip ir svarbu iki Manko kapą sako, e, pirmo iš Sapa arba Sapa tai didysis inkas e, valdžios. Jis sugebėjo, nebūdamas vyriausias šeimoje, bet, bet kuomet puola priešininkai, Na, kažkas ten įvyko. Greičiausiai žemės drebėjimo metu žygiuojanti priešininkų kariuomenė kažkokioje perėjoje buvo užversta ir, ir, ir ta inkų protėvinė li, liko gyva. O štai tas Manko kapakas įrodęs, kad tikrai dievų palikuonis. Jisai įkūrė inkų sostinę Kuską ir galima sakyti, nuo jo valdymo prasideda inkų imperijos mm, plitimas ir, ir, ir klestėjimas. E, Inko ypatybės buvo tos, kad jie užkariaudami kitas tautas, jis tiesiog e, adaptuodavo ir stengiasi na, ištrinti jų istorinę atmintį. Kad yra tik viena valstybė, visada tik viena valstybė buvo ir visada tą valstybę valdė Inkai. Inkai reikia pabrėžti ne tautybę, čia tiesiog e, valdanti gentis ar, ar giminė. Uh, Pažodžiui lyg tai reiškia ilgausiai, nes e, inkai turėjo teisę nusitemti ausis iki, iki pečių ir ten su didžiausiais auskarais vaikščioti. Skiriamoji uh, juostelė, na juostelė, ba, ba, ba, baltas, balta virvelė ant galvos buvo jų, čia, čia tai kaip ir karūna tokia savotiška. Na, o vėliava jų valstybės buvo na, ta, su kuria dabar e, gėjai vaikšto, vaivorykštė. Uh, vaivorykštė, na, savo valstybę jie vadino keturiais kampais arba keturiom pasaulio šalim. Kitaip tariant, tai tiesiog buvo pasaulis ir, ir, ir nieko daugiau. Iš to jų Ando protevinės, kur, na, kuo jie ten vertėsi, bulvės augino, bulvių miltais, beje, būsite ten kur nors e, Peru, tai, tai na, Na tiek bulvių rušių niekur pasaulyje nėra ir ten man regis tikrai vaivorykštės vėliava iš jų spalvų galima išdėliot, ir e, skonio ir iš ko ten tik tai E, tai Dideli bulvininkai, kitaip nepasakysi. Lamas, mm, e, alpakas augino, bet mėsa buvo reta, ten sakykime, šimtis. Na, inkų jauna valstybė. Jie anksčiau buvusius ten Naską, Močiką, Čečorus ten ir visus kitus tiesiog nušlavė, kad jų net pėdsakų neliktų. E, visur aiškino, kad, kad yra tik jie. Jie integruodavo už, naujai užkariautas gentis, tiesiog vaikus e, siūsdavosi į Kusko ir ten juos e, mokindavo su tais mokslais tai buvo šiaip sau. Ten visas jų mokslas buvo skirtas tik tai inkų giminiai, kitokių mokyklų nebuvo. Skirtingai nuo Acteko, kur visi vaikai beveik mokėsi, ir nuo Majų, kur, kur egzistavo litinis mokslas. Pasinkus šito nebuvo, rašto neturėjo, turėjo kipų ten, ten tik tą, tokį raštą. E, bet statė kelius, E, pašto susisiekimo sistemą turėjo, turėjo kariuomenę ir profesionalę ir šauktinį ir, na, kuo jau mėgo, tai mėgo, tai terrorizuoti savo pavaldinius. Visas jų gyvenimas buvo aprašytas, sustatytas, uh, Kuo gimiai, tuo ir numirsi principas, kiekvienas gyvenimo laikotarpis skirta vienam, antram ar trečiam užsiemimui, nespėjai laiku vesti, tau paskirs valstybė žmoną, visi darbai prižiūrimi, viskas suskaičiuota. Tiesa, jie rūpinosi tai savo terrorizuojamais pavaldiniais, rūpinosi tuo, kad žudydavo į kairę ir dešinę visus, kas tik tai ką, ką nors netaip daro. E, e, tik gal inkai jie mažesni tokio žvėriškumo nedemonstravo. Mėgiamiausias buvo akmenį padėt galvą ant akmens ir, ir, ir iš aukštesnio, taip sakant, po metro ar kokio aukščio sunku akmenį numesti. Galvas traiškydavo. E, buvo iš tų užkariautų įvairiausių e, genčių aristokratijos suformuotas kurakų sluoksnis. Kuraka tai valdininkas toksai. Uh, Mm, kurį lygiai taip pat inkai terorizavo kaip ir savo pavaldinius. Bet visais savo bruožais inkų valstybė tai buvo viena iš pirmųjų totalitarinių, va, būtent totalitarinių, galima sakyti, socialistinių valstybių pasaulyje. Socialistinė, nes viskas priklausė valstybei ir tos valstybės susikūnimas buvo sapa inka savo imperinės galybės e, viršūnę, Inkų valstybė pasakė 1000 e, 493 25 e, metais valdant e, Tuainą e, Kapakui, na jo čia toks iš Guamo Dapomos de, de, kronikos, na ne kronikos, metraščių turbūt taip reikėtų vadinti, galite pasigrožėti 27 skaidrėje. E, Pasiek tai pasiekė, bet dar eilinį kartą pasikartosiu. Labai jauna valstybė, labai keista, didelius išteklius turinti, bet su savo ta uh, totalitarizmu, socializmu. Ten e, pinigai ne, ne, neegzistuoja. Maistas duodamas iš valstybės sandėlių, bet iš kitos pusės viskas į tuos valstybės sandėlius ir sugabenama. E, čia tiesioginė prasme viskas. Ir rūbus duoda, ir įrankius, ir, ir maistą kasdieninį valstiečių. Iš kitos pusės viską, ką jie pagamina, viską ir, ir, ir, ir atima. Na, matoma, surenka toks didelis kolhozas. Ir kaip bet koks didelis kolhozas, kuo toliau, tuo, tuo tas gyvenimas jau darėsi mm, savotiškesnis. Kai pasirodo, ispanai nebebuvo kam ten ypatingai iniciatyvas rodyt. Tokia visuomenė užterorizuota, priterorizuota. O juo labiau, kad pasirodė ne šiaip savo ispanai, o gana tokie mm, rimti, jau veteranai. Franciskas Pisaro mano minėtas – Diego del Magro, čia Korteso bendražygis. Ir dar e, tokį de, de, daliuką, mm, vienuolį ten turtingą. Kaip sutarė? Sukurti kompaniją, susimesti pinigų, surasti kelią, užkariauti ir pinigus vėliau pasidalinti. Deliuką tai tų pinigų ne, nematė niekada jokių. Na, Pisaras su Almagro vėliau ten taip susipjovė, dėl, dėl, dėl svetimo kailio, kad buvo gražu net ir, ir žiūrėti. Gerai, mm, surengė jie ekspediciją, atvyko iš pradžių tiesiog kelią, kad surasti, į Tumbės ten, ten tokią vietovę, na, pasižiūrėjo, įsitikino, kad kelias yra ir nusprendė surengti rimtesnį ekspediciją. Ir šito apsilankinimo metu atnešė, ispanai spėkite ką, Na, jūs turbūt manim nepatikėsit ir juoksit, sakysit, na, jau dėstytas amžinai tas šią savo vėjaropės duodasi. Na, nieko negaliu padaryti, iš tiesų vėjaropės. Ir uh, Inkų imperija nusiaubė netikėta, nesuprantama ir niekam nežinoma uh, e, baisi lyga, nuo kurios mirė visi, numirė ir vaina kapakas. Šiaip jeigu jis būtų nenumiręs, tai manau ten, o ispanam būtų labai liūdnai pasibaigę. Bet jis numirė. Uh, Ir turėjo jisai du sūnus pagrindinius, daugybę nepagrindinių, bet du pagrindiniai. Vienas toks jau kaip ir pasakius e, rimtesnis, tai Grinasinkas, Guskaras, ir ki kitas e, na, toks maišytas, ne, nes pasinkai dėl savo kraujo grinumo jie savo seseris vesdavo, jie ne, negalėjo maišyti su, su, su kitais. Na, bet visko nutikdavo, visai, visokių meilės istorijų ir, ir kai kuriuos inkus įtraukdavo, kai kurie e, na, similėdavo, vaikų susilaukdavo. Na, ir, ir kitas e, Atahualpa. A, tėvas numirė ir prasidėjo Uskaras kaip ir e, valdė sostinę ir centrinę imperijos dalį, bet Atahualpas žinioj buvo šiaurėje buvusios armijos. Na ir ką jūs savo galvojate, surengė tokį puikų mm, pilietinį karą, kad kai atvyksta e, ispanai, na jie tiesiog net pažįsta ten tų vietovių. Viskas išgriauta, viskas išžudyta, mm, vyksta kažkoks Mm, nesuprantamas vidinis indėnų genocidas. Na ir jie tyliai, ramiai žygiuoja savo iš lėto, kaip pasiuntiniai ar kaip samdiniai, nes jie taip neaišku, ko čia atvykę, sakė, va girdėjau, kariaujat, mes gerai kariaujam, galime e, ir, ir padėti, bendrai kažkokius santykius užmėgti norėtume. E, tuo metu karas pasibaigė Atahualpos naudai, Guoskaras patenka jo, jo nelaisvę ir taip karas baigėsi, viskas. Naujas didysis inkas žino, kad atvyksta kažkokie dar neaiškus pašlemiekai, e, na ir nusprendžia sutikti juos tokiam kurortiniam miestelį, ten vandenis gydomieji, e, Kahamarkoje. Sutinka. Sutinka su, su 20 tūkstančių savo palydę, bet padaro vieną rimtą klaidą, tai nusprendžia, kad ateiti su ginkluotais daliniais, apsupti ispanus, atrodys kažkaip negražu, ispanų tiek mažai, atrodys, kad tarsi jų bijo. Na, jau užteks ir taip, atvyko taip. Susitikimas Hamarkoje, tai ten ispanai žinojo, kuo jis baigsis, inkai nežinojo. Dvasininkas atneša jam Bibliją, inkai neraštingi, jie nežino, kas tai tokio pavartė, nesuprato, kas tai tokio numetė. Aha, švento rašto pasityčiojo. Tai buvo ženklas pulti mm, inkus ir puolė. Iš pasalų apšaudė, išpjovė visą palydą ir po to dar, dar smogė, nepaisant to, kad ten tų ispanų keli šimtai aplinkui mažiausiai 20 tūkstančių veteranų, ispanai užpuolė inkų veteranus, gvardiją galima sakyti, ir išvaikė. Atahualpa pakliuvo į nelaisvę. E, pakliuvo į nelaisvę ir prasidėjo panaši istorija kaip, kaip su Montesumo antruoju, tik tai ji, ji tuo buvo graži, kad e, ai, sergate tą savo širdies lygą, gerai, išimduosiu sidabrą ir aukso, kiek norite. Na, norime, perbraukė ranką sieną iki kambario užpildyti. Užpildysiu. Na ir pradėjo pildyti. Tiesa, Atahualpa buvo nekvailas ir suprato, kad jie jį užgrobę gali mm, jo tą brolį Vainą mm, padaryti naujuoju inku. Jisai sakė tyliai jį nužudyti. Oskarą pralaimėtojai nužudė. Ispanai tai sužinoja, suprato, kad štai išmušė jų laimingą valandą. Nes taip tai ką jie prisigrobtų matyto sidabrą ir, ir bėgtų, kol nevėlų, nes na, Atahualpa arba su savim išsivesto, gal, gal ir nužudyto, sunku pasakyti. O dabar atsirado proga įsikišti į dinastinį karą ir dar kaip gerai, kaip viskas puikiai susiklostė. Vienas nužudytas slapta, kitas jų rankose. Na, 36 skaidriai mm, nuteisė, nuteisė, sako, brolžudys, baisus žmogus, uzurpatorius. E, nuteisė ir, ir, ir nu, nu, nu, na, nukirto ten, ten su, su peiliu, nu, nu, nupjovė, galima sakyti, mm, e, galvą. Ir vietoj to susirado savo kandidatą Manką Inką, kurį ir, ir karūnavo naujoju Sapą Inku. E, tiesa, tos karūnacijos ten, ten baigėsi nei šiaip, nei taip. Konkistadoriai sukūrė naują uh, E, imperatorių visai nu, nutrūko nuo grandinės, jie, jie su tuo Manka Inku visiškai nesiskaitė elgėsi keuliškai, išprievartavo ten jo žmoną, įtarė, kad jis tarsi kažką ten negero rezgą primušę buvo, šlapinosi ant jo netgi. Na, žodžiu, baigęs tuo, kad 1536 metais Manko Inka pabėgo ir grįžo, na, į ten, kur, kur Vilkabambos regioną sunkiai tokį pasiekiamus kalnus, kur, kur dabar ten ir išlikęs vienintelis uh, Inkų miestas, į kurį visus turistus ir, ir e, vežioja. Ve mm, kaip jis čia išrinktas naujojo pasaulio stebuklų vieno iš jų. Na, taip, galima pasakyti, kad, kad taip. Tiesa, ten, ten ta miestas net neaišku, ar, ar, ar tas ten šeši miestai buvo, Vilkabambos regionas, ten tokie kalnai ir, ir, ir džiunglė sunkiai įveikiama. Bandė ispanai užkariauti, lysti, bet uh, pamatė, kad ten gero nebus. Na, va taip įdomiai ir gavosi, kad didžiumą imperijos užgrobė ispanai, o nedidelė dalis Vilkabamba su didžiuoju inku e, ėmė kariauti tokį keistą pusiau partizaninį, pusiau atvirą e, karą. Kuo viso ta baigėsi? Na, jeigu nežinot, tai tada teks palaukti kitos paskaitos ir sužinosite.